اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير أما بعد sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova koji jedini zaslužuje i mora da bude obožavan. Njega hvalimo zbog njegove savršenosti. Zbog svake osobine koju čujemo i naučimo i njenu potpunost saznamo i u nju povjerujemo bez da svojim razumima hoću njenu dokučit možemo hvalimo ga i on hvalu zaslužuje zbog svake osobine koja je potpuna. Njemu zahvalimo zbog svega što radi, što određuje, što zabranjuje, što naređuje. Jer samo on subhanahu wa ta'ala savršenstvo posjeduje, a savršen ne griješi pa šta god nam propiše, šta god nam odredi, čime god nas počasti ili iskuša, ili uskuša da bi nas počasti ili počasti da bi nas iskušao, on na tome zahvalu zaslužuje, jer je to dijelo bez greške. Od njeg pomoć, oprost uputu tražimo, jer znamo da koga Allah uputi napravi puta je upućen i nema mu zabude i vječan će u džendetu da uživa. Ako ga Allah subhanahu wa ta'ala u zabudi ostavi pravedno znajući da nije za upute, jer on zna ko je za zapravo puta i dženneta, taj će nesretan da bude na ovom i na onom svijetu vječno da se pati u Allahovom zatvoru, mučilištu, što se džehennem zove na ahiretu. Neka je Allahov salavat i salam na najbolje stvorene koje je hodilo zemlju, na osobu koja je Allahu subhanahu wa ta'ala najbolje robovala na Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam koji mu je Allah subhanahu wa ta'ala objavio najbolju knjigu i najbolji šarijat i njime je zapečatio svoju objavu koju je počeo još sa Ademom aleyhi sallam i Nuhom. Neka je Allahu salavat na njega zatim na najbolju generaciju ljudi koji nisu poslanici, a živi su bili otkrivi od mesa, ashaba radijallahu anhum, od počevši od njegove sallallahu aleyhi ve sallame porodice, pa do svih drugih koji su ga vidjeli, a nakon toga i na sve one koji slijede pravu vjeru koju je Allah uzvišeni uzdigao s dokazima, Islam onaj islam kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, on ga shvatio, prenio, podučio i odgojio primjernu generaciju koja ga je razumjela i u svom životu primijenila, za njega živjela i umirala i drugima ga prenijela. Salavat i selam na svakog onoga koji slijedi put Kur'ana i sunneta po razumijevanju selefa ovog umeta, a zatim nastavljamo sa komentarom Vasitijske akide, pola ove knjige, Mubare knjige, koju je Allah subhanahu wa ta'ala odredio bereket zbog onoga što u sebi sadrži, pa se ummet stolećima od ovih rečenica koristi, pola ove knjige govori o najuzvišenijem znanju, najbitnijem znanju najčasnijem znanju. To je znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer se gospodar svjetova svojim robovima predstavio kroz Kur'an i sunnet. Dijelimično se koliko je htio, a to nam je dovoljno jer savršen ne griješi, predstavio govoreći o sebi, o svojim imenima, o svojim osobinama, o svojim dijelima, o tome kako postupa, sa svojim robovima, vjernim i nevjernim, kako iskušava ljude suprotno onome što oni mogu da shvate i razumiju, a na kraju vide da je tako bilo najbolje. Kako jedne pomaže, a drugi odmaže i drugim njegovim sunnetima. Allah subhanahu wa ta'ala se predstavio svojim robovima i najbitnije što čovjek može naučiti u, ovom u svom životu je da nauči ko je Allahovo ime, ko je Allahovo osobinu, koje je Allahovo dijelo, Allahovo pravo kod ljudi, a to je da ga samo moraju obožavati, samo njega, svaki mu ibadet, samo njemu usmjeravati i da po tome se trudi koliko može. Bolje ti je da imaš sto ili više grijeha u životu, a da umreš čistog tevhida, nego da si evlija po pitanju djelovanja a da imaš u sebi greške po pitanju islamskog vjerovanja, ko ne vjeruje, neka se vrati na komentar knjige Tevhida, prvih nekoliko desova, tamo poglavno vrijednosti Tevhida, pa će naći hadise Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji o ovome govore i ovo što sam vam rekao, u njima stoji. Zato je najbitnije čovjeku da upozna svoga gospodara, kroz onoliko i onako kako može, kako mu je Allah s jedne strane dozvolio, a s druge strane propisao. Jer Allah Kur'an objavljuje i kaže za njega da je uputa i da je tibijan, pojašnjavanje, pojašnjenje pravoga puta. I ono što je Allah u Kur'anu spomenuo je bitno, a ne nešto što možemo bez toga, a da ne osjetimo posljedice te svoje neovisnosti. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, a zatim na jeziku svoga poslanika sallallahu anehi wa sallam u vjerodostavnom sunnetu spominje mnoge, mnoga od svojih imena, mnoge svoje osobine, mnoge svoje sunnete, odnosno adete kako se opari za svojim robovima i čovjek je najbitnije da što više tih stvari nauči, sazna i Međutim, znajte da iz informacija koju čujete, a ona je bez sumnje istinita, ako je pogrešno razumijete bilo koja informacija o životu, ona vam šteti više nego što vam koristi. Kad vam neko nešto kaže, ali vas kroz svoje riječi navede da ga pogrešno shvatite, ili vam kaže iskreno da vam prenese neku informaciju, ali vi je iz nekog razloga pogrešno shvatite, da vam informacija šteti, a ne koristi. To je zavuda, to nije. Ne možeš reći da je slagao, da nije istinu rekao. Ali u praksi ti ćeš napraviti bela, a ne ono što se traže. Prenijećeš suprotno od, onome što je on, od onoga što je on htio. Suprotno onome što je on rekao. Zato što si ti Bog naš razumio, a ne zato što je taj koji ti prenosi tu informaciju ne neistinu rekao. I zato koliko je bitno naučiti neku Allahu ime ili osobinu. Jednako je bitno naučiti pravila razumijevanja Allahovi subhanahu wa ta'ala imena osobina. I zbog toga ovaj uvod koji neko pročita za pola dersa ili ders, mi ćemo ako Bog da večeras peti ders potrošiti da ga završimo. Jer u njemu se govori kako se vjeruje Allahove imena osobine kad naučiš informaciju, pročitaš je u Kur'anu i Sunnetu, to su najvredne informacije. Da znaš, da ti to bude korisno, da razumiješ šta se time hoće reći. I ovdje se umet razišao. I ostala je spašena skupina o kojoj smo govorili u uvodu koji je Muhammed s.a.v. najavio nepromijenjenog shvatanja. Kažu, shvatam ove stvari, kao što ih je shvatila prva generacija. Pa trebamo da naučimo i da znamo kako je to prva generacija razumijevala, razumijevala ili razumijela šarijaske tekstove koji govore o Allahu imenima i osobinima. Tu smo stali prošli put. Pa kaže šeh da je od imana vjerovati u sve čime se Allah subhanahu wa ta'ala opisao i nazvao i čime ga je opisao Muhammed sallallahu aleyhi wa selleme, ali ne samo vjerovat, jer niko, nijedan sektaš neće za sebe priznat da on vjeruje suprotno Kur'anu, da on ne vjeruje u nešto od Kur'ana. Svi kažu da vjeruju i svi kažu da su na Kur'anu i sunnet. Pa šeheh ovdje postavlja pravila i kaže bez negiranja. bilo koje vrste, bez prepravljanja ili pogrešnog tumačenja, jer onda nisi prenio informaciju koja ti je rečena. Bez poređenja Allaha subhanahu wa ta'ala sa nekim od njegovih stvorenja, jer to je kufr po koncenzusu svih muslimana bi. Se ne smije. Ili kakvo će odrađivanja, ti o Allahu govoriš bez znanja. I najveći grijeh. Makar je neuporedio s nekim, a govorili smo prošli put razliku između kakvoće i poređenja, Ukoliko ovako bilo čiji govor, pogotovo govor Allaha subhanahu wa ta'ala, ukoliko prihvatimo bez stvari koje te vode od ispravnog razumijevanja, a ovo su stvari koje odvode od ispravnog razumijevanja kuransko-hadijskih tekstova, govora o gajbu, onda ćemo tek da se okoristimo od tog govora. U ovom slučaju, ako vjeruješ Allahu, kao što vjeruješ u Allaha, uspjećeš. Ako razumiješ osobine i imena, a to je temeljno i najbitnije znanje, kao što bi je razumjela najbolja generacija koja je najbolja upravo iz tog razloga, uspjećeš. Kako ih razumjeti? Da ih prihvatiš onako kako su prenesene. Bez intervencije. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je Kur'an objavio na arapskom jeziku. Arab bio učen ili nauk bio pustinjak ili neki drugi, kad čuje ajet, razumije ga u doba njegove objave. I da ih mi razumijemo onako kao što se ih razumijeli oni. Nekom je, vjerujte mi, ovo teško. Pa kaže, neću ja da razumijevam i tumačim Kur'an kao što su to radili pustinjaci. Neće onda se spusti na taj nivo. I tako dalje. Odgovorit ćemo im logikom jer svakako se na šerijanske tekstove ne, ne pozivaju. Poznato je da je Kur'an uputa. Da je Allah objavio knjigu upute, to svi prihvate, da to, kaže da sam musliman, o tom moraš vjerovati. Je li uputio, usmjerio, ukazao, podučio bilo koga onaj komu jedno govori, a drugo misli? kažem ti nešto, a mislim drugo. I ti shvatiš što sam ti rekao i odeš, radiš. I ja se smijem za reče. To ima kod pokvarnih ljudi. To je nemoguće kod Allaha uzvišenog. On je objavio što je htio u svojoj knjizi. Ljudi shvatali, muslimani i nemuslimani, mušrici i vjernici. I ostale sorte nevjernika koji su arapskim jezikom govorili. Shvatili šta Allah objavlja, znaju jezik. Ako je htio da kaže ruka, rekao je ruka i misli ruka. I Beduin svati ruka, i najpismenije svati ruka, i ovaj svati ruka. I ruku ta knjiga upute, i dođe neko nakon njih i kaže nije ruka. Nego je ruka samo simbol za moć, pomoć, darivanje, blagodati, ne znam nija šta više. Ne smijemo reći ruka. Ako kažemo ruka, poredili smo Allaha stvorenima i time smo izašli iz vjeri. Pa nije Kur'an knjiga zavlu da te odvodi iz vjere. Kur'an je knjiga upute da te uvede u vjeru, da te učvrsti u vjeru, da poduči vjeru. I u Kur'an nije pisao neko pa da kažemo da je pogriješio. Nego je to Allahov govor. I zato nije dozvoljeno intervencija. Ko negira nešto od Kur'ana, taj je svakako nevjernik po koncenzusu. I ko prepravlja nešto od Kur'ana, istim rezultatom ide. A ovo je pretpravljanje. Ovo je pogrešno tumačenje taj tahrif o kojem šehr govori. S druge strane, Allah o sebi u Kur'anu govori između ostalog. Allah niko nije vidio. I za sebe kaže, a tu smo stali prošli put, lejse ke mitrihi šeun wa huva sami onus. Njemu ništa nije slično. Niko nije sličan njemu. Niko nije kao on. Niko ili ništa nije poput njega. Nije slično ništa njemu sličnom. Jer smo doslovno uzimali problema pojašnjava šta ovo znači po pravima arapskog jezika. Znači da ne ima nikakve sličnosti. Allah sa bilo čim i bilo kim ima svoje istvorenje. I mi u to povjerimo, na početku rečenice. Ajde. Wa huwa sami'un basir. A on je onaj koji sve čuje i sve vidi. I onda ako ti na umpadne, pa insan čuje, insan vidi, automatski ti treba da naupadne um da si prije sekundu proučio da njemu ništa nije slično. Hoću li negirat da insan čuje? Zato što Allah čuje. Ne mogu negirat, živim to. Hvala Allah. Hoću li onda se drznu pa negirat da Allah čuje? Da ne bi, da ne bi uporedio Allaha subhanahu wa ta'ala sa stvorenima, sa insanom. Otkud mi pravo? kad nema potrebe za tim. Jer Allah kaže njemu ništa nije slično. Pa je njegov sluh onako kako njemu dobro. I on sve čuje. A insan čuje onoliko koliko mu Allah pozvali. Na osnovu ovoga, bilo koja druga osobina kad dođe, isto je pravilo. I ovo je temelj vjerovanja u Allahove imena i osobine. U Allahovu savršenost. Da je Allah savršen, zato što nije sličan jednom ostvorenju koje ima i pod manom. Prva osobina Allahove, prvi temelj ili rukni ili stup vjerovanja Allahove savršenstvo, zbog čega je savršen, Zato što nije nikomu sličan, ničemu sličan. Sve što je on stvorio, ovisi o njemu. On ga subhanahu država. Allah je neovisan. I Allah je upravo zato savršen što nije nečemu sličan. Zatim što nema mahane, i nema manjkavosti. A razlijez mi mahne i manjkavosti je mahne ono što je sramota, što nedostaje i nedostatak, a manjkavost je kad imaš neku osobinu, poput nas svih stvorenja, vidimo, čujemo, ali ne vidimo sve, ne čujemo sve, nemamo apsolutnu snagu i moć i tako dalje i tako dalje. Allah sve to ima potpuno. Pa kad hoćeš da kažeš da je Allah savršen, prvo moraš negirati ono što mu ne dobrojiš a to je sličnost sa bilo kim, zatim manjkavost mahana, zatim manjkavost nedostatak. Nakon toga moraš mu potvrditi ono što je sam sebi potvrdio. Od apsolutno, bezkrajno, beskonačno pozitivnih osobina, bez ikakve ove mahane i manjkavosti. Da ne bi došao u situaciju da vjeruješ u Boga, a suština tvojeg vjerovanja da vjeruješ u ništa. Jer ima ljudi koji Allah opisuju samo negacijama. Nije ovakav, nije onakav, nije ovo, nije ono, nije gore, nije dole, nije tamo, nije ovamo, nije cijelina jer je izdjelova, nije dio jer mu trebaju ostaci za cijelinu, nije ovako, nije onako i tako dalje. I na kraju ga čovjek upita samo koja je razlika između nepostojanja i tvojeg gospodara i on ne može odgovoriti. Jer se sve svodi na nije, nije, nije, nije. Šta jeste? jeste savršen u onome što mi je opisao i onome što ne znam od njegovih osobina. A nešto će, neč, nečim će od toga poduči svoga poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sallame kada ga bude molio da počne suđenje kod velikog šefata na sudnjem danu. Pa će ga veličati tijom osobinama koji Muhammed ali sallatu ve sallam nije znao da svog života. Allahov poslanik. Zato je bitno da se razbije ova šubha u temelju, na početku. Nemoj bježati od poređenja negiranje. Utjerivanje ne udu bi Allah, Allah ulaž. Nema potrebe. Potvrdi sve što je rekao, pa to je Allah rekao. On se bi govori. Potvrdi sve što je rekao onaj koji, kojega je Allah odabrao i poslao i sačuvao ga od mogućnosti da pogriješi u tome. I prenosi od o Allahu subhanahu wa ta'ala. Potvrdi, ne boj se. Ali znaj da to što potvrdiš nije slično ničemu stvorenja Nego je onako kako dolokuje onome o kome govoriš, a to je savršeni gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. I zato še dalje kaže فَلَا يَنْفُونَ عَنْهُمَا وَسَفَ بِهِ نَفْسَهُ Ne negiraju od Allaha, Allahu ono čime je sam sebe opisao. Otkud nam pravo? Kad Allah kaže za sebe da ima neku osobinu, bilo se radi o osobinama njegovog bića, poput lica, poput ruku, poput nogu, očiju i ono što je on spomenuo. ili osobina neki, neki njegove dijela, poput spuštanja na ovo nebo svake noći, uzdizanje iz nadarša i tako dalje i tako dalje. O tim stvarima, mi u te stvari ne bismo vjerovali, da nisu objavom došli. Kad su došle objavom, objav je objavio gospodar Allah, koji o sebi govori, nikoga nije vidio. Da nam on još može nešto reći drugo. A znamo da Allah istinu govori, I najistinitije govori. I najbolje se izražava, ako će biti spomenut. I govora o tome. Pa otkud nam pravo da negiram? Kaže, وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَادِعِهِ Oni kaže, ne izvrću riječi. I ne vade ih iz konteksta. E to je osobina onih na koji se Allah rasrdio. I koje je time opisao. Da zamijene riječi. Da umjesto jedne kažu drugu, koja je malo slična, ali nije isti identična. I dodaju nešto od sebe. I malo pomalo vjeru promijeni. Isti je slučaj sa onima kojima se srce ne mogu da smire sa onim što u Allahovom govoru čite. Pa ne može da povjere u rečenicu koju Allah objavlja izgovorio. Nego mora da on tumači suprotno onome na čemu je bio ummet u jednom vremenskom periodu. وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ Kaže, oni ne čine ilhad po pitanju Allahovih imena i njegovih dokaza, njegovih ajeta. To je ilhad, skretanje. Od toga je Allah u kaburu, što je sunet da se pravi kad iskopa se kaburska rupa, pa se još sa strane iskopaj tamo sve med stavi. Dakle, skrće se od onog sistema kako je odrzbo početo da se rovi. Jer had je bilo koja vrsta skretanja. I zato Allah subhanahu wa ta'ala, a on podrazumijeva sve četiri ove stvari koje smo spomenuli. Jer ti ako Allah uporodiš sa stvorenima, ti si skrenuo s onoga što Allah hoće o sebi. On kaže, nije, ničem, nije ničemu sličan. Ako određuješ kakvo će otkuti pravo, šta god da kažeš, lažeš. Jer Allah nije takav kako ga ti zamišljaš. A ako s druge strane ne vjeruješ i kažeš nije, da se drzne čovjek da kaže nije tako, onda je svakako iz vjere izašao, jer Allah kaže da jeste, on sebe tako opisuje. Ili da prepraviš, da kažeš nije tako, već je ovako, zato što to jezik ili nešto podrazumijeva, opet si skrenuo sa onoga što Allah hoće da razumiješ, onaj koji govori o sebi. Pa ilhad po pitanju Allahovih imena može biti da Allahu negiraš nešto na ove načine, prepravljaš od onoga čime se on nazvao ili opisao. Može biti da Allaha nazovemo nekim nazivom kojeg Allah nije objavio ili objavio. Kao što kažu otac. Može biti da imena Allahova daju nekome od svojih lažnih božanstava. Da Allaha uporede sa nekim od stvorenja i tako dalje i tako dalje. Poenta je ovdje da nema potrebe na nabrajati. Učenjac često nabraje četiri ili pet stvari, a drugi dodaju još toliko ili više od toga. Nego svaki ko iskakanje iz onoga kalupa kojeg je Allah postavio, iz onog rečenice koju Arab naprvo shvati. Arab koji razumije arapski jezik. Je skretanje. Jer je Allah objavio istinu koja je razumljiva. E, A je te rečenice koje pojašnjavaju pravi put ljudima i džinima. I nakon toga čovjek ako pročita ili čuje Kur'an, istina je ono što napravo shvati ako jezik razumije. Bez određenja kakvoće, bez određivanja kakvoće koja postoji, samo je Allah zna, ali mi nemamo pravo da određujemo, jer mi to niti znamo, niti shvatiti možemo. وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ Kaže, niti određuju kakvoću, niti porede Allahove osobine sa osobinama nečega ili nekoga od njegovih stvorenja. Zašto? لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ Zato što je on Subhanahu la samidja lahu, wala kuf'a lahu, wala nidda lahu, wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Znači nema niko da je, sad ću se izraziti bukvalno, pa ću vam pojasniti, da je njegov imenjak. Nema niko da zaslužuje njegovo ime. Jer Allah subhanahu wa ta'ala imena nisu puki nazivi za njegovo biće nego govore o savršenim osobinama. Pa ni jedno Allahovo ime ne zaslužuje niko sem Allah. Jer bi to značilo da je insan ili drugo neko stvorenje po tom pitanju, po toj osobini na koju ukazuje to ime savršeno i potpuno. A to je nemoguće. To ne postoji. I zato kad Allah kaže Hel ta'lemu lehu sam indija, ima liko njegovo ime? Ima liko da je njegov imenjak negira To ne znači da se neko ne može nepravedno nazvat Neuzu billah Allah tako opisati, tako tome slično. Ali mi znamo da je to nepravedno isto kao što neki sebi prizivaju pravo na ibadete ili neki usmiravaju drugima ibadete, ali znamo da je to nespravedno i da to ne zaslušuje. I zato nema niko pravo da ima jedno Allahovo ime. Jer Allah to u Kur'anu kaže. وَلَا كُفْ أَنَهُ Nema niko da je Allahu ravan. Volem jekun lehu kufuvan ehad. U najdražoj vjernici na suri stoji. Ima kraćih sura, ali svi muslimani skoro znaju kumu vallahu ehad. A zaista je ono i tahid. Najvrednije znanje. I završava, nema niko njemu rava, nema niko njemu sličan, nema niko njemu identičan, nema niko da ti može dati ono što ti on daje. Da ti može zabraniti ono što ti on daje da ti može dati ono što on zabrani. Ona niddele, nema Allah ravno, nema Allah suparnika. Sljedeća stvar koju šeht spominje. Ova svaka od ovih stvari kad se posebno spomene ukazuje na sve ove stvari. Nema niko Allahu ravan, niti njemu sličan. Po imenima, po osobinama, po moći i tako dalje. Vala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Kaže, i ne poredi se on sa svojim stvorenjima, neka je daleko od toga i od svake druge mane i manjkavosti. To znači subhanallah. Kad kažeš subhanallah, ti time govoriš da potvrđuješ da je Allah daleko od toga da liči na bilo koga. Da ima bilo kakvu manu ili bilo kakav nedostatak ili manjkavost. A elhamdunillah je onaj drugi dio koji smo mi govorili malo prije napomenuo, a to je da je Allah opisan osobinama zbog kojih vam i pohval i zahvala zaslužuje. I subhanallah je osnova. I zato ne čudi da je Allah subhanahu wa ta'ala zbog tolik, zbog za sto puta izgovoreno subhanallah propisao, pošto je muslimom sahiju, da čovjek dobije hiljadu sevapa za manje od dva minuta. Jer ti time velike poruke šalješ prije svega sebi, svom srcu. A Allah potvrđuješ ono što njemu dobrikuje. I njemu se uminevaš preko onoga što on voli. Govoriš da ničemu nije sličan. Da je daleko od toga što mu se pripisuje, od bilo koje mahane, manjkavosti, negativnosti, sličnosti i tako dalje. I zato kaže ovdje šeheh subhanahu wa ta'ala i je od toga da se poredi s kim ostvorenja. Ima li kakav vid da mi možemo nekad na neki način uporediti Allaha u govor? Ili staviti Allaha u kontekst poređenja? Pošto u jeziku arapskog ima više vrsta vidova poređenja, analogije i tako dalje, ima li kakav kontekst gdje mi možemo doći sa nekom vidom, nekim vidom poređenja? Ima jedna situacija. To nije klasično poređenje. To je samo pokušaj doživljavanja onoga što Allah o sebi govori. Kaže islamski učinac. Tamo gdje su, gdje postoji sličnost u nazivima, po pitanju Allahovih osobina ili dijela, ima jedna vrsta koja se može spomenuti kad kažemo da insan čuje i vjerujemo da je Allah Es-Samija, to mu je ime, a osobina koju razumijem iz tog imena, ona je koji sve čuje. Imamo pravo da se zapitamo, pogotovo kad saznamo da imaju neka stvorenja čiji je sluh toliko jak da čuju toliko, da toliko udaljenost, da se zapitamo koliki je tek Allahov stvar. I ovako po pitanju svakog spremna. Ne da vam porodimo da kažemo toliko i ovako i onako. Nego samo da se zapitamo, da kažemo, ako ima pravednih među ljudima, to Allah je najpravedniji. Ako ima ljudi koji su toliko darežljivi i toliko milostivi, koliko je tok da, tek darežljiv i milostiv naš gospodar? Jer Allah subhanahu wa ta'ala nam se predstavio preko svojih stvorenja kao što nam se predstavio preko svojih dijela. Pa kad vidiš kako Allah pošalje vjetar, pa nosi kuće, jake građevine, kako Allah izvede vodu, pa poplavi sve, što ne zna čini, čini se jakim, stabilnim, pa uništi, da se pitaš kolika je Allahova snaga. Kolika je tek Allahova kazna na ahiretu, za kojeg znamo da je tamo sve žešće i jače nego na dunjalogu i tako dalje. To nije poređenje Allaha stvorenima, nego samo znači jedna vrsta korištenja Allahovi subhanahu wa ta'ala stvorenja, stvorenja i njihovih osobina u boljoj spoznaji Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegove osobine tamo gdje postoji zajedništvo po pitanju kukih naziva, a svakome doliko je osobina ona i onako odnosno svako se opisuje onako kako njemu je. Dobro, ovo svi vjeruju. Ovo je prvi razlog zbog čega nemam potrebe da strahujemo da potvrdimo neku osobinu. Bilo je učenjaka ehli sunnata koji su vjerovali da Allah subhanahu wa ta'ala ima kutnjak. Zato što je jednom izmišljenom hadisu za kojeg oni nisu znali da je izmišljen stajalo tako neko je poturio lanac tamo, a moji učenjaci izbili mu hadisi i čitali su i povjerovali su. I oni će zbog toga biti, inshallah nagrađeni, a ne kažnjeni Iako je to osobina koju mi negiramo. Jer znamo da se Allah njom nije opisao. Ali su oni vjerovali Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. I s obzirom da je to hadis za kojeg su mislili da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam izgovorio, nisu griješni. Bilo kakva osobina, Nije potrebe da strahujemo i da, je, da Allahu povjerujemo, kao što Allah vjeruje. Nego automatski je prihvataš i svoje objeđenje i svoj iman povećaš i možeš i ono je malo, ali ne, previše da razmišljaš i, i vjeruješ da je to onako kako Allahu dolikuje, da je to potpuno, da je to nešto najlepše i da svakako ničemu stvarenja nije slično. Drugi razlog je, Zašto moramo ovako vjerovati? Kad Allah spomene u Kur'anu ili poslanicu samim hadisu neku osobinu koja je nama dijelo i neshvatljivo, moramo je prihvatiti i u nju vjerovati. Prvi je nema razloga za strah, jedinišćena šta Allah nije slično, ravno, isto i tako dalje. Drugi razlog je kaže jer je on subhanahu a'namu bi nefsihi wa bi gajrihi wa astepu qira wa ahsenu haditha min khalqi. Subhanahu. Kaže, jer Allah sebe najbolje poznaje. A ko je opisivao Allaha u Kur'anu i sunetu? Allah. Jer sunet je objavio. Ko je Allah objavio je Muhammedu sallallahu Pa Allah govori o sebi. A on sebe najbolje poznaje. Pa kome ćeš vjerovat po pitanju toga osim njega? Ako njemu nećeš. Ako si se drznu da prepravljaš, da kažeš nije ovako, da tumačiš. Da kaže i on najistinitije govori. Čovjek može, u arapskom jeziku se laž koristi u dvije situacije. Za laž, ono što mi znamo kad čovjek namjerno slaže, i kad pogriješi. Za bilo koji govor neistine kaže se laž. može se reći laži. To su Selef koristio prije tu. Dakle, čovjek može da kaže neistinu namjerno, ili nenamjerno. A to što je čovjek manjkav može da prenese od, od nekoga za kome vjeruje, a on pogriješio ili namjerno na istinu rekao. Pa da i on bude saučesnik u prenošenju laži. Allah je savršen. Allah najistinitije govori. Allah istinu govori i ne možemo se desiti da pogriješ. I Allah je odabere od mnoštva izraza u arapskom jeziku, odabere ono što hoće u svoju i spomene ono što hoće objavljujući Kur'an arapskim jezikom, u svoju objavu. I najprecizniji i najbolji termin je ta, jer je to dijelo, to je govor bezgrešnog, savršenog. Nepog, nemoguće da pogriješi. I dođe i neko kaže, na primjer, ruke, nije ruka, nego je moć, pomoć, pa da ja pojasnim. Pa ko istini ti je govorio od Allah? I ko bolje sebe zna od Allah? I ko je ispravnije, to je treća stvar koju što je I najbolje govori Allah ne treba njega dopunjavati. I objavili je knjigu koja je uputa, pojašnjenje pravog puta, ispravnog vjerovanja, djelovanja. I zato kažu učenjaci, kad neko ko je učen i za kog znaš da je iskren i u stanju da lijepo objasni i hoće ti dobro, ima finu namjeru, kad ti kaže, to mora biti istina. Ali mi opet ne znamo šta je u čijim srcima. Pa se može desiti da nekom od ljudi ne, ne povjeriš, iako ima pri sebi ove osobine. Jer ti ne znaš da je učen, da je stručan. Ti ne sumnjaš možda u njegove namjere i tako dalje. Ali ovo Allah govori. Ovo Allahov poslanik, sallallahu alaihi koji im Allah upravlja i kontroliše ga dok objavu prenosi, govori i prenosi. Nesumnjivo je da ove četiri osobine postoje. Allah najbolje sebe poznaje. Istinu govori. I najispravnije se izražava, najbolje, najpotpunije. Ne može niko doći sa Kur'anom. Arabski pjesnici koji su bili stručnjaci kada je došao Kur'an, poklopio ih. Allah kaže, objavite knjigu sličnu Kur'anu. Ne mogu. Objavite suru sličnu Kur'ansku. Ne mogu. Objavite deset ajeta. Ne mogu. To je vrhunski stil. Nema vrha iznad toga. To je izvor sada arapskog jezika. Nakon islama. I dođe neko i hoće on da pojasni. Da ti sadnja stvar, Allah za sebe kaže, yuridu Allahu li yubayyana lakum. Allah hoće da vam pojasni, ko je dijelo i da vas uputi sa nedine ne publikum puta imani prije vas koji su upućeni. Wallahu laika yad'una ila an-nar takvi vode ili pozivaju vatru. Wallahu yed'u ila al-jannati wal maghfirati bi idni. Allah je taj koji poziva u džennet i oprost s njegovom dozvolom. Koji ubeđinu ajatu i pojašnjava svoje dokaze. Nema sumnje u njegove namere. Subhanahu wa ta'ala. Pa zašto onda ne prihvatiti ono što je on spomenuo i odreći se svega drugoga što se kosi s tim. Nakon toga šeheh kaže, thumma rusulom, a potom njegovi poslanici, sadi kum, iskreni, istini ljubivi, oni koji su po istini poznati prije poslanstva. To jest, oni najbolje Allaha poznaju od ljudi. I oni najspravnije i najistinitije govori i najbolje namjere imaju. Sadi kun, Al-Amin, kako je, zašto je pozvan, prozvan poslanik prije poslanstva? Zbog osobine koje je imao, pouzdan. Nijedan od poslanika prije poslanstva nije bio poznat po nekom velikom grijehu ili nekom, nekoj nevjeri. Pogotovo ne po grijehu koji je, koji je, da se tako izrazim, gadan i jedan u samom narodu, narod ga ne voli. Po laži, po prevari ili po nečemu svi su bili primjerni prije poslanstva. Da bi im se vjerovalo nakon toga. I nakon poslanstva nisu samo iskreni, nego su ima stukun musaddekun, kao što je došlo u dvije versije ove knjige. Pa jedna drugu dopunjava. A tako isto došlo u hadisu od Ibn Mas'uda, poznatom. Kad kaže obavijestim onaj koji istinu govori i kome se mora vjerovati, koji ima pečat, Dakle, sam po sebi istinu govori. Prije poslanstva. I pogotovo takav kad mu Allah objavi poslanicu i obaveže ga da je prenosi, da govori, da prenosi Allahove riječi, on istinu govori. S druge strane, poslanik je poslan da mu se vjeruje, poslanika je poslan, poslao onaj kome ništa ne može umaći i kontroli izmaći. Nije on odabrao nesposobnog, niti prevaranta pa da on iskrivljivi. A kad bi se teoretski, da kažemo, desilo da neki od poslanika nešto kaže suprotno ili pogriješi, odmah bi ga objava popravila. Pa je poslanik onaj koji, ili poslanici, koji istinu govore, kojima se mora vjerovat i kojima je Allah pečat i garant za ispravnost onoga što govori. I poslanik sam zem kao takav. I poslanici prije njega. Allaha opisuje osobinama za koje kelamisti a to su džehmije, mu'tezile, ešarije, maturidije i njima slični, po ovim redospedom kažu ne treba to, jedni kažu negirat, drugi kažu djelimično potvrdit, treći kažu prepravit, promijenit, doradit i tako dalje i tako dalje. Kome ćemo vjerovati ako nećemo Allahu poslaniti? Kaže bi khilafi alladine yakuluna alayhi ma la Kaže, poslanici, istini, istino ljubivi, iskreni, kojima se mora vjerovati, kojima Allah potvrdio istinitost, su tako, tako isto opisivali Allaha i vjerovali, bez tih intervencija o kojima govorimo. Suprotno onima, što bi mi rekli, makar bilo krivo onima, koji o Allahu govore ono što ne znaju, ili za razliku od onih koji o Allahu govore ono što ne znaju. Kogod kaže suprotno onome što je Allah htio svojim ajetima, da je Allah govori ono što ne zna. I da Allah ima loše mišljenje. Jer da zna čiji govor prepljava, nikad se ne bi usudio. Dolaze džemije i kažu, mi ne vjerujemo ni Allahove imene, ni osobine, vjerujemo samo da to stoji u Koranu. I suština njihovog vjerovanja je da Allah postoji negdje u razumu, u zamišljena, nešto, nešto što nije neudobila ništa. Nije ovo, nije ono, nije ovakav, nije, nije, nije, nije, nije, nije, nije. Šta jest? Ne smije ništa ne kaže. god kažemo, čak su rekli neki nije, ne, ne postoji, ne smiješ reći ne postoji. Ne smiješ ni to reći, jer ako kažeš odmah i ljudi i stvorene postoje, poradio si ja. I takve ideje, braću moje, nisu bile javne u islamskoj državi. I kad bi bile javne, završili bi, ko su neke njihove vođe završili ko kurbani za Bajram od strane islamske vlasti. Imam Darim, Ibn Huzeyme i drugi, kada odgovaraju ovim ljudima pre hiljadu godina i više, ili malo koja je godina manje, kada odgovaraju ovim ljudima, a pojavili su njihovo doba, kažu kao što je rekao na jednom sjelu, pa ga izaziva na to javno kaže. Evo ja sam kufr. Krili su provlačili su, vrbovali su ovim idejima ljude, uvacivali im šube. A sami su sebe zavodili prije svega. Nakon toga dolazi Mu'tezile koji je jasno da je ovo kufr. Ali imaju džehmijske šube, već se srca zadojila. Sjedili, sjelili, kahvenisali, pili, slušali, učili, družili se sa onima koji su skrenuli. Neće meni, ja znam. I onda uđe u srce. Srce ko, ko spužu, ono, upija da kažu vjerujemo sva Allahova imena, jer ti me negirali nešto iz Kur'ana. Ali vjerujem da su to imena koja su samo oznake za Allaha u savršenom biće. Nijedna od tih osobina nema osobine. Onaj ko čuj, koji sve čuje, onaj koji sve vidi, onaj koji sve zna, samo znači ove rečenice. Mi neće, ne smijemo potvrditi da on sve čuje, da on sve vidi, da on sve zna, tako neke stvari. Vjerujemo imena, a osobine kaže ne vjerujem. Allah u Kur'anu kaže, za vjerujete jedan dio knjige, drugo odbaci. To je jasno. I njihove zablude su jasne i razbijene u detalje. Ko strane učenjaka koji su doživjeli te zablude. I svaka novo nastalo pitanje najbolje razrade učenjaci koji ga dožive. I zato je neispravno vraća se na neka pitanja od prije 500, koja nisu postala prije 500 godina, o kojima je ulema općenito govorila kao mogućnosti pojavu i nima dokazivati protiv savremenih pitanja koja su savremeni učenjaci razradili. Po bilo kojem pitanju. Nakon toga dolaze šarije i maturidije koji kažu mora se vjerovati osobine, jer sve što postoji ima neke osobine. Međutim, oni već isto imaju šubhe, prepadnuti su, zastrašeni su, da ako potvrde sve što stoji u Koranu, učinit će poredenje Allaha stvorenima, to je jasno da je kufr, pa bježeći od kufra, kažu, potvrđujemo samo ono što razum razumski mora postojati kod Boga, a ostalo kažu negira. A to su isto moja teze da rekli. Naš razum govori da se imena moraju potvrditi, a osobine moraju negirati. Dolaze jedni kažu naš razum nakon njih kaže da Allah ima sedam razumskih dokazanih, mogućih, nužno obavezujućih osobina, a sve ostalo negira. Prije toga kaže jedni Allah ima svojstva bića, sve što je opisao vezan njegov biće u redu, a nema svojstva djela, to se uzdiže, spušta, ovo ono, dolazi, to mi negiramo, kaže. Jer bi to značilo promjene i neke druge razumske dokaze. Treći dođu i kažu, razum kaže da mora imati 15, četvrti 21 osobinu. I onda se fino razumski različu. I da ih pitaš čiji je razum razumniji i čije, čiji sad razum da uzmemo pomjeru tih razumskih dokaza. Kad svaki od vas tvrdi da je razuma, mi neće priznat da je nerazuma, a činite najnerazumnije stvari. Ne vjeruješ Allahom, iako vjeruješ u Allah. Bježiš od toga da potvrdiš ono što čime te Allah obavijestio. I straha da će te Allah zavesti u zabud odvesti, a On ti uputu objavio. To je jako loše mišljenje o Allahu subhanahu. I oni o Allahu govore ono što ne znaju. Zato kaže je rekao Allahu uzvišeni Subhane rabbike rabbil izzati amma isifune wa salamun ala mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin Subhane Allah Kaže neka je daleko Allah od svake Subhane rabbike Neka je daleko tvoj gospodar od svakog porađena mahanja i mankavosti od onoga što mu kaže Rabbil Izze, gospodar, vlasnik ili gospodar ponosni. Gospodar moćni. Amma je sifun, daleko od onoga čime ga opisuju. Govori mušnicima i svim drugim koji pogrešno shvataju, razumiju. Subhane rabbike rabbil izzati amma je sifun, koliko smo ovo čup puta čuli. A većina, u, u mnogim slučajima je dokazao neko ih uči. Protiv onih koji ga uči. Wasalamu nana al-mursalim. Neka je selam na poslanike. Što znači selam? Ne samo pozdrav. To je garancija da su ispravni. Mir, spas, ispravnost. Tima Allah kaže ispravno ono što su poslanici vam prenijeli, a ne ono što govore oni koji ga suprotno opisuje onome što je Allah htio. Kad se robovima predstavio da ga spoznaju i da znaju koga obožavaju. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sva hvala i zahvala Allahu gospodaru svjetova. Zbog osobina i savršenih dijela. I onda dođu ljudi to negiraju. I pitam se kakav je namaz onoga ko stane pred Allaha, a ne zna ni u kojem smjeru srce da usmjeri, ni šta o njemu da misli. Kako da se osloniš na nekoga o kome ništa ne znaš? Kome ne smiješ da povjeruješ ono što ti objavili? Da se mu predaš, da ne brineš, kao što nam je propisano u pitanju vjerovanja kada. Kako da ga dozivaš? Kako da se srce smiri? O njemu ne znaš i nećeš da prihvatiš saznanje I staneš, moliš i nadaš se da ćeš da uspiješ. Allah sačuva svake zabune. Kaže, فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلْرُسُلِ Pa je Allah subhanahu wa ta'ala potvrdio sebi udaljenost od onoga čime su ga opisali oni koji se protive poslanicima, koji govore suprotno onome što su, čime su došli poslanici. وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَنِينَ A kaže, selamio je poslanike li selameti man qaluhu min an-naqsi wal-'ayb zato što je sigurno, ispravno, čisto ono što su oni rekli, daleko od svake manjkavosti, nedostatka, sramote i neistine. Poslanici koje je Allah poslao, da dostave njegovu poslanicu su to i učinjali. I kad su završili poslanicu, Allah je uzeo sebi, povukao, završeno. To ti je funkcija, svrha, zadatak. Allah nadzirao sprovođenje svoje objave, prenošenje. I kaže za to salam njima, pozdravljam ih i potvrđujem da su rade što treba. Garantujem za njih. I ta garancija za njih je garancija protiv svih onih koji govore suprotno poslanicima i vjerovesnicima. Zatim kaže jednu rečenicu koju ćemo kasnije, ako bolja sljedeći des pojašnjavati, detaljnije, kaže Allah subhanahu wa ta'ala je sastavio onome čime se opisao i nazvao između negacije i potvrde. To jest, Allah subhanahu wa ta'ala je neke sebi osobine potvrdio, a neke sebi osobine negirao. I mi vjerujemo da je istina sve ono što je, čime se Allah opisao, što je sebi potvrdio. I vjerujemo da Allahu se ne pripisuje i da je daleko od svega onoga što je sebi negirao Onako kako njemu dolikuje. I o tome će biti više govora ako boda kasnije, a završava ovaj uvod sa riječima فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين nema skretanja ehli sunnetu wal džemaatu od onoga s čime su došli poslanici. i ovo nije ranjenje i kukanje. Ono šta ćemo sad, ne možemo skrenuti. Nego džećemo drugu. Za nam nije dovoljno ono što nam je Allah poslao preko svojih poslanika. Ne treba nam drugo. Nemamo kud ako hoćemo pravi put. Jer je, kaže, to pravi Allahov put. Put oni kojima je Allah dao svoje blagodati od vjerovjesnika, siddika, šehida i dobrih ljudi. Nema pravo, ako hoćeš da budeš sunetlija, nemaš pravo da skrećeš, da tražiš uputu van Kur'ana i suneta. Pogotovo stvarima gajba, čiji je izvor jedini Kur'an i sunet. Znamo o gajbu samo ono što nas Allah obavijestio. I ne treba nam. Alhamdulillah. Smiri se. Budi zadovoljan. Budi sretan istinu imaš pred sobom. Ne čečkaj, ne traži, ne slušaj šubhe. Uće ti u srce, kasnije nećeš moći izvaditi. Molit ćeš Allah da te otploni. Ima ljudi koji su doliko bili zalutani ove šubhe, da su nakon toga negirali Boga. Kipove bi obožavali, zvijezde obožavali po 40 dana i tako dalje. A počeo je sa filozofijom o tome šta se Allah smije pripisa šta ne smije. Ne imamo pravo da skrećemo, jehli sunnet ne skreće od onoga s čim su došli poslanici, jer je to Allahov pravi put, pa oni poslao ga pojasni. Put onih kojim Allah dao blagodati, ako hoćeš blagodati, kreni njihovim putem, pa završiš ako Bog da na njihovom cilju. Možeš kasnije, možeš sporije hoditi, ali ćeš stići ako Bog da, cilje čendete, Allahov subhanahu ta'ala zadovoljstvo. I ne možeš Allahovi, Allahu stići i do njegovog zadovoljstva doći i njemu se približiti na ovom svijetu i njemu biti blizak u džennetu osim kroz njegov put koji ga ne postane. Put vjerovjesnika. A znamo kako su oni shvatali ove stvari. Siddika, šehida i dobrih ljudi među ashabima i onih koji slijede u dobro do sudnjeg Nakon toga šeh će spominjati grupu ajeta, sura, odlomaka, raznorazni, iz Kur'ana, zatim iz sunneta, o nekim pojedinačnim osobinama, što će ako Bog da biti predmet daljnih predavanja, gdje ćemo se detaljnije okoristiti, ne o pravilima i ovim teškim predavanjima koji smo do sad imali, ali korisnim, inša Allah, nego konkretno znači da spoznamo i naučimo više o našem gospodaru, a kroz to i da razumijemo kako se razumije te osobine o kojima se govori. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi da spoznamo, da priznamo da prihvatimo, da primjenjujemo i na istini ustrajemo do smrti, da nas proživi s onima koji su na istini bili, da nas uvede u džennet kuću svog zadovoljstva, a sačuva džahennema od kuće njegove patnje i mučenja, srđbe. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى